ndabona mukije mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari inosa bibona imana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira imikangara itanu gusa niyo yonyine yakoze ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu gisata cy'intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi mu ya bururi ni mu gihe abari biyandikishije bagera kuri mirongo ibiri na batatu ahanini ngo byatumwe nuko amanota yafatiwe ko na leta ari menshi hagati aho turabashikana mu ntara ya gitega abanyeshuri b'abatwa baronkejwe uburenganzira bwo kuronswa amashuri y'indaro bashima ngingo kuko ngo bazokoroherwa mu gukurikirana ibyigwa ucana ayandi y'inkino nayo iza kutubwira bimwe mu bisabwa kugira umuntu yitabire ihiganwa rihuza ubushikiranganje butandukanye mu nkino z'umupira w'amaguru canke iz'amaboko murabikurikira mu kanya mwidonido ryano makuru isanganiro isanganiro iradiyo Dasubiye kubaramutsa abarimye b'ipampa bahurikiye mu makoperative baharugwa mu majana atanu bazindutse bahanganye n'abarimi bikaju mu ishyirahamwe Tanganyika Sugar Company bapfa amatongo aho bita mu Cabiza mu ishamba rya Rukoko abajeje umutekano banyarutse kuhashika ibara ritaragwa n'abategetsi nk'umuyobozi mukuru wa Kojerko Mustaneri wa komine Gihanga n'abarongoye ishirahamwe namwe Tanganyika Sugar Company ku wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Space Kahitas Kabanyana akorera mu ntara ya Bubanza Space wo bunyumva Ego ndabumva neza Francine Ego Space wo tubwira muri make ibyabereye muri ico kibanza Ego kuva mu gatondo kuna munsi wa mbere abantu basika nk'amajana nk'atanu bavuga ko bahurikiye mu makoperative arima igiterwa cy'ipampa Eh, muri kogeriko bazindutse bahanganye n'abandi bavuga ko barimo ibikaju mu ishyirahamwe risanzwe ririmira ibikaju mu ishyamba kimeza rya rukoko aho oye oh, n'ahantu hafi yo mu cabiza eh, nko ku birometero bibiri cyangwa bitatu uvuye ku ikaburimbi ibarabara riva i mu ntara ya cibitoke rero uko twababonye bamwe bari bafise amahiri eh, abo twabagije bavuze ko bari bafite intumbero yo kuyiturira ariko abandi bakavuga ati twari kugira ngo tubabuze kurima ati ntitwari gushobora kuyiturira ibintu rero byahavuye bihoshoroka ari uko abajejwe umutekano abasoda bakorera aho bita mu buhanga ni hepfo gato ah, y'aho mu yaho hari ko habera amatati baciye banyaruka kuhashyika baca baja hagati y'izo mpande zibiri e, baca bararindira ko abategetsi bahashika none sipesi muri make abo barimye b'ipampa n'abo muri tanganyika shuga kampani bari ko bapfike abo muri tanganyika shuga kampani basanzwe barimira ibikaju mu rukoko araheze imyaka irenga nka cumi n'itanu mm. bavuga ko ayo matongo ari ayabo harabaye komisiyo barerekana aho abo barima ipampa bocisha aho ngo niho bacishije n'amasize hafi ama hegitari nk'amajana atatu amaze kurimwa ngo batere ipampa ariko rero muri abo muri tanganyika shuga kampani baca baranka bavuga ko bafise miri desa hegitari bababajije bati twereke aho zigera basi hanyuma natwe aba ariho tugeza ntibashobora kubitora none abo bose iyo migwi yose ntiyari ifise abayihagarariye canke eh, eh, ababatwara kugira babatunganirize yego ibintu byagiye guhoshoroka rero ari uko umuyobozi mukuru wa kojeruko ahashitse arabwiye ati nimutwereke mwebwe murimo ibikaju ahantu mugeza baravuga bati impapuro eh, dushobora kuzironka mu wundi mwanya kuko ngo ziri bujumbura mm. bavuga ko bagiye kurondera impapuro zerekana ko bafise izo hegitari igihumbi n'amajana abiri mm. hanyuma bace bagenda aho kuri tere nyine babereke aho bageza hanyuma abari imipampa baheraho nyine babandanye hanyuma buba bubaye ubutungane yego sipesi ubu rero muri uno mwanya tuvugana umutekano wagarutse muri icyo kibanza umutekano wagarutse bamwe bose ndabona ko bariko barataha bamwe bafashe inzira yabo abandi yabo n'amasuka n'amahiri baje bafise n'imipanga n'abajejwe umutekano mbona ko bariko barabaherekeza kugira ngo ntibahave bafatanira mu nzira ego urakoze space kahitas kabanyana bandanya udukurikiranira iyo nkuru ngira uraza kuronka ibindi birenga ku byo dushikirije muri uno mwanya ego murakoze Amakuru twabateguriye harabandanya inama shikiranganji iraherutse kwemeza ibibanza leta izokenera mu kubaka ibarabara ry'indara yuvinza musongati ry'uburinganire burenge hegitari igihumbi n'ijana Ibyo bibanza biri mu ntara zitatu arizo Makamba, Rutana na Gitega. Makamba rizoca muri komine ya Kayogoro ku musozi wa Rutenderi mu Rutana n'imisozi iri mu makomine ya Bukemba, Giharo, Mpinga, Kayove, komine Rutana na Musongati mu ntara ya Gitega rikazoca ku misozi imwe iri mu makomine ya Itaba, Makebuko, na komine gitega nyene ako karere kagizwe n'impande zibiri zifise ubwaguke bw'imetero mirongo itatu hirya no hino amakuru twabateguriye arabandanya abanyeshuri b'abatwa biga mu mashuri y'indaro cyo kimwe n'ababyeyi babo bo mu ntara ya gitega barashima ingingo y'ubushikiranganje bw'indero itezura uwo muce w'abanyeshuri mu mashuri y'indaro bafise amanota agera kuri mirongo itatu n'atandatu ku ijana abanyeshuri bakavuga ko bagiye koroherwa mu gukurikirana ibyigwa abayobozi b'amashuri y'indaro bakiriye abo banyeshuri nabo nyine barashima n'inkuru tubaza mugenzi wacu muyize misako bose hamwe mu ntara ya gitega bari mu mashuri y'indaro ni cumi n'umunani bamwe mu barungitswe ku mashuri nka kirisiteri yo ku mushasha no ku ishuri ryisumbuye ry'imibano ekoso yose yo mu gisagara cya gitega barashima ingingo ibaha uburenganzira bwo kwiga baba mu ndaro iyo ngingo ituma ndayishima uwo muco abanyeshuri b'abatwa banezezwa kandi n'uko bagiye koroherwa mu gukurikirana ibyigwa bageranije n'uko babikurikirana batari mu ndaro hari benshi twahora twiga dutaha muhira ku gatumba kenshi byashika umuntu avuye ku ishuri ugasanga ntashoboye kuronka twafungura ubwo twarabishimye kubona leta yariyumvira icyo cyumviro cyo kudushyira muri interina na twebwe tutashoboye gushikana ayo manota eka n'ababyeyi babo barashima abo ku mutumba nyangungu muri komine mutaho bifuza ko abana babo bonashigikirwa mu mashuri ya kaminuza kandi tugasaba ko naho bomara aya mashuri ko bobandanya na kaminuza bakabandanya babafasha kuri kaminuza nabo bakaba abana bize amashuri nk'ayabandi nk'ayabandi bashobora kuyiga bo mu bundi bwoko umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ry'imibano ekoso gitega baraja mu mashure twabakiriye nk'abandi bana nta nta kintu na kimwe twabasabye ubu rero bari mu bandi bariko bariga babana n'abandi bafungura hamwe n'abandi baryamana n'abandi nta ngorane turabona amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega avuga ko abanyeshuri barungitswe mu mashuri y'indaro ari amajana icyenda na mirongo ibiri na batandatu muri abo abanyeshuri b'abatwa ni cumi n'umunani bangana hafi n'abanyeshuri babiri ku ijana radiyo isanganira umurambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu ano makuru arabandanya akazi kose ugashizemo umwete n'ugushaka uhabona icapa canditse ko umugwizambuto jean claude nkurunziza ibimuranga n'amashyirahamwe mpuzamakungu yagiye aramufata mu mugongo uwo akaba afite imyaka mirongo itatu n'itanu akaba yagarukiye mu mwaka w'umunani akaba yatanguye kugwiza imbuto z'ibiharage n'ibigori mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu inyuma yo kuronswa inyigisho jean claude nkurunziza avuga ko mu minsi ya mbere bitamworoheye natanguriye ku hegitari zitatu hanyuma eh, ndabibandanya naho umwaka wa mbere ntibyanyoroheye kubera nta bushinguro nari mfise naho kwanikira nari mfise icyo gihe rero ntibyanyoroheye kuko imbuto ntizashoboye gutoka muri laboratware ariko ngo ntibyamuciye intege ibyatumye ubu arima mu hegitari cumi na zitanu mu gihe yatanguriye ku hegitari zitatu ariko muga ntibyanciye intege narabandanije umwaka ukwirikira ndasubira ndarima barantera intege eh, umwaka ukwirikira baranyereka nugira hangare doseshware yo kwanikira kugira ngo imbuto tuzanikira ahantu zitanyagirwa hanyuma rero ndatangura nyine ako kantu gatoya ndanikira uwo mwaka ndabona ko bikunze hanyuma rero nca nguma ngira intege nguma nagura buke buke ubu nkaba ngeze ku hegitari cumi na zitanu yahavuye aronka impamyabushobozi imwemerera ko imbuto ziwe zimeze neza ibyatumye amenyekana kugira ngo nshobore kumenyekana umwe wese n'icyo akora ibyo uri kurakora ibikorwa uri kurakora bigaragara nibaza yuko n'abarimyi batwaye imbuto babona ko batwaye imbuto nziza baraheze bakambaza ko ndazifise bakagaruka bakanabwirana nicyo gituma imbuto ziwanje zisohoka bamaze kumpa seritifika nyemera ko imbuto zanje zitatotse turabivuga mu masengero nk'amaradiyo twegereye ngaha nkarabivuga turafise n'aho tudandariza imbuto turafise amamikoro tukabivuga tugahimiriza abanyagihugu bakashobora kubona ko hari imbuto bakaziza bakazihurumbira uwo afise imyaka mirongo itatu n'itanu amenyesha ko uburyo n'inyungu hakuramwo bimufasha gutunga umuryango wiwe akanarangura n'indi migambi ubu mu muryango turabona ko ari sawa tubashe kuronka ibitungo bubonye kugira dushobore gutabira indimo tutafise inka za kijambere tutafise inka zine kubera ubundi twari dusanzwe dufise zirya nka z'ikirundi urabona ubu ntitukiziturutsa n'abene bararonka akazi gose kuko nk'ubu ndashobora gukoresha abakozi ijana ku munsi ndabahemba ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku munsi nubwo biruko intambamye ntizibuze kuko bishika ibitego bigafatwa n’ingwara twamaduhura duhura n'ibibazo by'indwara z'ibitego ugasanga rero bituma bitwara uburyo bwinshi uwo mwuga wacu bisaba kwamayo mu gihe uba wateye ibitegwa kirazira yuko hari nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri wari utagiyeyo kugira urabe neza by'ukuri ko ari bimeze neza inzira irashika cyane umuntu agira kwizigira n'umwete kuko ubundi wicaye uba wicaye nyine ariko urakora hanyuma imana igahezagira mu gihe uba washyizemo kwizigira kandi ugakora wizigiye jean claude nkurunziza umugwizambuto w'ibiharage n'ibigori atarakaramo urundi rwaruka kwiga ingene bo kwirondera ubuzi bagashyiramo umwete na cyane cyane bakirinda gusuzugura akazi baba bibaza ko kagayitse ejo agasanga arashoboye kwifasha bitari bike harakoze honera muco imikangari itanu yonyine mu ntara ya bururi niyo yakoze ikibazo kuri uwa mbere gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu gisata cy'intwazangabo mu gipolisi kuri mirongo ibiri na batatu bari biyandikishije ukudakwiza amanota ubushikiranganje bw'indero bwa bwaciriye ko kugira umunyeshuri yinjire muri kaminuza za leta kiri mu byatumye abenshi batemererwa gukora icyo kibazo n'inkuru tubaza zeno nzambimana Ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu ntwaza ngabo mu gipolisi cakozwe mu gatondo kuri wa mbere gikorerwa muri komisari y'igipolisi Ibururi imisoro shika kuri 5 ikaba ariyo yakoze ico kibazo cari kigizwe n'ibiharuro hamwe n'igifaransa Jivanda Ikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi ari kumwe na komisari rongo y'igipolisi mu ntara ya Bururi Colonel Maniragaba babanje kubereka ko amabahashe yarimwo ico kibazo yugaye abo batanu bose bakoze ico kibazo mu ntara ya Bururi bakaba barabahungu gusa babahutu kuri 23 bari biyandikishije mu gihe ari ubwa mbere bakora icyo kibazo badashika kuri icumi mu ntara yose ya Bururi abariko barakoresha icyo kibazo batumyeje ko abenshi muri abo mirongo na batatu bataronse ayo mahirwe yo gukora icyo kibazo kuko batashikanye amanota atanga uburenganzira bwo kwinjira muri za kaminuza za leta yafatiwe ko umwaka w'ishuri wa ibiri na rimwe icyo naco kiba cari kimwe mu bifatirwaho kugira ngo uronke uburenganzira bwo gukora icyo kibazo mu gipolisi icyo kibazo kikaba cakorewe mu ntara zose zigize uburundi kuri uyu wa mbere kuri uyu wa kabiri naho wakazokorwa ikijyanye no kwinonora imitsi i Bururi zeno Nzabimana radiyo isanganiro arakoze zeno abanyafurika barenga ku miliyoni amajana abiri na mirongo itanu no kuvuga mirongo ibiri ku ijana y'abaharugwa ku mugabane wa afurika barugarijwe no gufungura nabi abagera hafi miliyoni amajana atatu ni nabo munsi y'ubugaragwa bwa sahara nk'uko biri mu cegeranyo Cishami rya ONU rijejwe uburimyi ku isi FAO userukira FAO mu karere ka Afrika buseruka kavuga ko ibihugu vya Ethiopia, Somalia na Kenya biri mu bibangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa akaba yabishikirije mu ndwi heze mu nyigisho zo gukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru mu karere kubijanye no gukora inkuru zivuga zijanye n'ibiza inyigisho zabereye Mombasa mu gihugu ca Kenya n'inkuru tubaza Evariste ya yahorayo ico cegeranyo c'ishami rya onu rijejwe uburimyi kw'isi kivuga ko muri kino gihe uruzuba ruriko rutuma haba ubukene bw'ibifungurwa mu gace k'ihembe rya afurika aho abantu barenga imiliyoni cumi n'indwi bo mu bumanuko bwa etiyopiya muri kenya no muri somaliya bakeneye imfashanyo y'ibifungurwa yihuta aho ni mu gihe umwimbu utera ugabanuka ibitungwa bigahona abanyagihugu batari bake nabo bakaguma bahunga kubera inzara ibyo biharuro kandi byerekana ko abarenga ku miliyoni ari bo babangamiwe mu bihugu bya kenya na somaliya ni mu gihe abarenga ku bihumbi ijana na mirongo ibiri na kimwe muri somaliya nyine bahanzwe n'ihindagurika ry'ibihe ubukene bw'ibifungurwa n'ihindagurika ry'ibihe bituma ubugaragwa bwiyongera ngo birahanze amaleta kuko ngo bitera bihitana abantu batari bake gufungura nabi mu bihugu byo mu karere ka afurika ngo byatumye ibiharuro biduka cyane mu kwezi kw'indwi k'uno mwaka aho abana barenga ku miliyoni indwi bari barwaye indwara ziturutse ku gufungura nabi mu bihugu bya etiyopiya muri kenya no muri somaliya muri abo abagera ku miliyoni zibiri ngo bakaba bari basinzikaye ku bwa dr nshimimba david firi ahagarariye ishami rya onu rijejwe uburimyi ku isi efawu muri afurika y'ubuseruko no mu muryango w'ubumwe bwa afurika amenyesha ko kugira ishyirahamwe efawu rihangane n'ibiza ritareze amaboko avuga ko efawu ririko rirafasha imiryango ihanzwe na kigoyi kiriko gituruka ku ruzuba mu kuyironsa ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa ku bw'ico cegeranyo ca FAO uno munsi imiliyoni majana abiri na mirongo itanu na zitandatu z'abanyafurika ni ukuvuga mirongo ibiri ku ijana yabo bafungura nabi muri abo imiliyoni majana abiri na mirongo itatu n'icenda baba mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa sahara ikibabaje ni uko akarere ka afurika y'ubumanuko kageramiwe nk'uko ico cegeranyo kirangiza kibivuga mugaca mugacana ayandi mu kuba umukozi wa leta no kudakina inkino zitunganywa n'amashyirahamwe y'inkino ni bimwe mu bisabwa mu kwitabira ihiganwa rihuza ubushikiranganji butandukanye Laurence Imana umuyobozi w'inkino mu bushikiranganji bujejwe iby'inkino ashikiriza ko urukino rw'umupira w'amaguru hamwe n'inkino zikinwa n'amaboko basketball na volleyball arizo zonyine zikinwa muri iryo higanwa tubisanga muri no bucana yandi nkino na Jean Marie Vianney ndakumana Iryo higanwa rihuza ubushikiranganji 15 bugize leta y'u Burundi ritunganywa uko umwaka utashe imbere y'urwandiko ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo igisata c'inkino rurungika muri ubwo bushikiranganji ko gusaba abazokwirikiranira hafi iryo higanwa ni siguro itangwa na Laurence Imana numuyobozi w'inkino muri ubwo bushikiranganji bujejwe igisata c'inkino mu Burundi umwaka utashe mu byo harimo inkino turatunganya ihiganwa rihuza ubushikiranganji bwa cumi na bose tubarukira rwandiko tubatumiye yuko bwa mbere baduha abazokurikiranira abakinnyi babo n'ibindi bintu biba yatunganwa mu gihe habaye amanama yo gutegura kuba umukozi wa leta ni kimwe mu bisabwa mu kwitabira iryo higanwa ibisabwa si birebire murazi yuko kuba umukozi wa leta kuba wakukurutse kenshi ndetse n'abataba yakukurutse ubwitera ukarisama ukiri muto ukaba uyikinira ku rwego rw'ababishoboye ibi twita eh, siporo derite cyangwa siporo de kompetisiyo ufise urwandiko cy'amafoto gushyiramo ry'umupira kanaka inkino zitatu akaba ari zo zikinwa muri iryo higanwa rihuza ubushikiranganje butandukanye abakina izo nkino bagategerezwa kwerekana ivyemeza ko ari abakozi ba leta nk'uko bibandanya bisigurwa na Nzeyimana ubu dukina imikino itatu umukino w'umupira w'amaboko volleyball undi w'amaboko witwa basketball n'uw'amaguru football rero abakinamwo ntibajya bakukurutse amezi imyaka ibiri badakikina mugabo ari abakozi ba leta ibyo rero dusaba baseruka ubushiranganji ni uko badana ibyonza koko ko ari abakozi ba leta uwo muyobozi w'inkino mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo igisata c'inkino hano aratubwira ibyo bisabwa mu kwitabira iryo higanwa rihuza ubushikiranganje kuzana igisata bakoreramwo kuzana ikarita ndangamukozi eh, y'abatricule cyangwa ikindi kintu cyemeza ko ari umukozi wa leta hari ibindi nabyo ni cyuko uyu mukozi ataba ari yacu umukozi w'ubushiranganji nsanze kuvuga iki dufate nk'ubushiranganji bw'ubumenyi n'ubworozi tuzere uko ubu wese w'umurimyi abeguye umwonga yoba umukinnyi b'ubwo bushyamoya zabo rero ni bajya abakozi bwite b'ubwo bushyankanje n'ibindi bisata byaba bibiye gukira ubwo nyine bikaba biboneka aba rero ni abo rero abakozi baba bari muri division centrale n'abandi baba bakozi ngo begereye cyane ibiro by'umushyiranganje ubushikiranganje bwose ngo bukaba bufise uburenganzira bwo guserukirwa n'imigwi itatu iyo bishitse igitigiri ciyo migwi ntigikwire ngo nta ngorane bitera ubushikiranganje bwose murafise uburenganzira bwo kuzana imigwi itatu isoko irikira Laurence Imana azodusigurira ingene imigwi igenda iratana mu mitwe gushika habonetse imigwi ibiri ikina urukino rwa nyuma azonatubwira n'ubushimwe buhabwa imigwi batahukanye ibibanza vya mbere muri iryo higanwa Rakoze Vianney amakuru twabateguriye kuri uno mutaga naha tuyasozereye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye mu kanya tubatumirira gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere kaze mu makuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruko ibihe by'amatora muri repubulika iranira demokarasi ya kongo antonio guterres arajwe ishinga n'uko atamwumvikano hagati y'abanyepolitike agasaba ishigwa habona ry'ikirangaminsi cy’amatora ivyo nivyandikwa n'ikinyamakuru actualité.cd Antonio Guterres munyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONI yavugiye imbere y'inama ijeje umutekano mu gihugu kibanyi Congo ku bijyanye na politike yagarutse ku bihe by’amatora. nk'uko bibandanya byandikwa n'ikinyamakuru de Guterres yarashimye ingingo zafashwe na leta inama nshingamateka na amateka hamwe n'umugujejwe w’amatora kuba bariko bakora ibishoboka kugira bitegurira amatora mu mwaka wa 2023 hisunzwe ikiringo gitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro yagarutse ku buryo bwiharije kuri kimwe mu bigize impari za politike ikirangaminsi c'amatora kubwiwe ni ngombwa kumugwi umugwi ujerwe amatora utangaza ku mwanya ukwiye ikirangaminsi c'amatora hamwe n'uburyo amatora azotwara kugira ngo abafashanya na leta bashobore gutegura intererano yabo muri ico gihe c'amatora kuri ivyo umugwi ujerwe amatora seni wemeye kuzoshira ahabona ikirangaminsi c'amatora imbere yuko umwaka urangira abaganda bazobagwa ku buntu ibihimba by'umubiri byandikwa n'ikinyamakuru Daily Monitor ishyirahamwe ry'abahindi bakorera mu Buganda hamwe n’ishirahamwe Rotary Club baratangura isekeza ryo kuzoriha kubaga ibihimba by'umubiri mu Buganda kugira abafasha abakene badashoboye kwirihira ico gikogwa ikigo Mamta na Madustan Angravar bariko bashira ingufu cane ku bafise ibihimba by'umubiri bisubirijwe izuma Nkuko ibandanya vyandikwa n'ico kinyamakuru Daily Monitor igihimba gikozwe mu cyuma kigendanwa n'abantu baciwe igice cy'umubiri canke bavutse badafise ico gihimba canke kidakomeye Khao Mohan arongo iryo shirahamwe yavuze ko bafashe ingingo yo gukorana n'abajejwe magara y'abantu bo mu Buganda kuri uwo mugambi mu gihe bariko baratanga ubumenyi ku bavuzi bo muri ako karere wahoze atwara akarere John Magezi Ndamira yamenyesheje ko uwo mugambi uhamagarira ishyirahamwe Rotary Club gutangura gushiramwo abanyagihugu kugira ngo basuzume abantu bazoba bakeneye guhabwa ivyo bihimba bifasha umubiri kugira bashobore gufata no kurondera ibipimo Agravar uwo bafatanije gushinga uwo mugambi nawe atangaza ko bari batanguye kubaga imitima none ko ubu barondera gushigikira ukubaga ibihimba by'umubiri kugira abantu babeho banezerewe Nkuko ibandanya kwandikwa n'ikinyamakuru Mwananchi iyo mpinduka yatangajwe ku mugoroba w'uyu wa mungu igenekezo rya kabiri ku kwezi na Zuhuru Yunus umuyobozi ajejwe gutuma tumanaka makuru mu biro by'umukuru w'igihugu muri iyo mpinduka umukuru w'igihugu Sami yagenye Kairuki